Bilo ima muslim u svome sahihu, znači ovaj hadis je bilo muslim, nije Buharija. <coughs> Džafer ibn Mohamed prenosi od svoga oca da je rekao došli smo kod Džabira ibn Abdillaha Džabir ga je upitao o ljudima koji su došli Kada je došao do mene, rekao sam, ja sam Muhammed ibn Ali ibn Husein. Pružio je ruku do moje glave i otkinuo mi najgornje dugme, a potom ono koje ga slijedi. Zatim je stavio svoju šaku na moja prsa, a ja sam tada bio dječak i rekao je, dobro došao, bratiću, pitaj o čemu hoćeš. Pitao sam ga, a on je bio slijep, Došlo je vrijeme namaza pa je ustao i ogrnuo se nekim tkaninim ogrtačem. Kad god bi ga stavio na svoja ramena, njegovi kraje bi se ponovo vraćali, jer je bio toliko kratak. Njegova džuba je bila pored njega na vješalici. Predvodio vas je u namazu. Nakon namaza rekao sam mu, reci mi nešto o hađu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pokazao je rukom i savio devet prstiju. Znači samo je jedan prst ostavio ispružen. Potom je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je ostao devet godina, a da nije obavio hađ. Znači to je demonstrirao prstima. Desete godine se oglasio da će te godine obaviti hađ. U Medinu je došlo mnogo ljudi. Svaki od njih je nastavio da slijedi Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam i obavi hađske obrede onako kako će ih on obaviti. Krenuli smo sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme kada smo došli do Dul Hulayfe. Esma Umejsova kćerka rodila je Muhameda ibn Abi Bekra radijallahu anhu Obavjestila je Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme o tome i upitala ga kako će dalje postupiti rekao je okupaj se stavi komad krpe je uložak jedan na stidno mjesto i zanijeti ihrame Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je klanjao dva rekiata u džamii, zatim je uzjehao svoju devu kasvu. Kada se njegova deva ispravila na Bejda, pogledao sam dokle mi pogled dopire, ispred sebe sam vidio jahače i pješake. Sa moje desne i lijeve strane iza mene bilo je isto. Znači, sav svijet ide skupa sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Allahu poslanik, alaihi salatu wasallam, je bio među nama objavljivan mu je tada Kur'an, znao je njegovo značenje. Sve što je radio, radili smo i mi. Počeo je obrede hađa riječima Teohida Lebejke Allahume lebejke, lebejke la šarike leke lebejke, inna lhamde on nijamete leke on mulk la šarike leke. U prevodu, jeli, odazivam ti se Allahu, odazivam ti, nemaš sudruga, odazivam ti se zaista, samo tebi pripadaju zahvala, blagodat i vlast, i ti nemaš sudruga. I drugi su počeli obavljati hapske obrede učeći telbiju koju su i učili. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije imao nikakve primjedbe na njihovu telbiju dok se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme pridržavao svoje telbije. Znači, bilo je određeni razlika u telbiji. Džabir radijallahu anhu je rekao: Zanijetili smo hađ i nismo znali ništa za umru. Kada smo sa njim došli do Kabe, dotakao je rukn protrčao prva tri kruga, a ostala četiri obišao normalnim korakom, zatim je došao do Mekamu Ibrahima i proučio Otehidu min Mekami Ibrahime Musalla. I neka vam prostor, neka vam prostor na kome je Ibrahim stajao, bude prostor gdje ćete obavljati namaz. Mekam je bio izveđu njega i Kabe. Moj otac bi govorio, mislim da on sve ovo prenosi od poslanika sa Ko? Džabir. Džabir. A to sve prenosi, znači da je tako činio Resulullah s.a.v. I on sada pojašnjava, znači, propise, propise hađa. I govorili smo, znači, da je hadis Džabira najopširniji hadis koji je, znači, pojasnio detaljno propise, iako svakako da bi došli do, do znači do prave preciznosti hađa poslanika sa osrame moramo uzeti obzir druge hadise koji se, koji se prenose. Na dva rekiata koja je klanjao kod Mekama, učio je kul huvallahu ahad i kul ja ejuhel kafirun. Nakon što je klanjao dva rekiata, vratio se do rukna, dotakao ga, izišao je na vrata i otišao na safu. Znači, izišao je van mesečida. Kada se približio safi, učio je inne safa wal marwate min sha'airillah. Zaista su safa i marwa dva časta mjesta ili od velikih simbola počinjem odakle je Allah počeo. Počeo je Saji od Safe. Popeo se na nju toliko da je vidio Keabu. Okrenuo se prema Kibli, slaveći i veličujući Allaha govoreći La ilaha illa Allahu wahdehu la sharike leh. Lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. La ilaha illa Allahu wahdeh. Enđeze wa'deh wa nasare abdehu wa hezzeme lahzabe wahdeh. U prevodu nema Boga sem Allaha jedino, koji nema sudruga, njemu pripada vlast i hvala i on se može. Nema Boga sem Allaha jedinog, ispunio je svoje obećanje, pomogao svoga roba i sam savladao saveznike. Nakon toga je dovio i ponovo već proučenu i ponovo je e, već proučeno tri puta, odnosno ponovio je jeli, sve e, proučeno tri puta. Zatim se uputio prema Mervi, kada je došao do sredine doline, potrčao je, kada smo je i mi prešli, krenuo je normalnim hodom, sve dok nije došao do Merve. Na Mervi je uradio isto što je uradio i na Safi. Kada je na Mervi završio posljednji tavaf, rekao je da mi se ponovi ono što je prošlo. To jeste da sam znao, ja ne bih više poveo sa sobom Hedji, ne bih više poveo Kurban sa sobom. Ovo bih učinio umrom. Do sada činio bih to umrom ko od vas nema hedija, neka se oslobodi hrama i neka mu ovo bude umra. To jeste neka obavlja šta? Temetua. Jer je poslanik sa osam obavljao šta? Kiran. Tada je ustao Suraka ibn Malik i upitao, Allahu poslaniče, je li to samo ove godine ili stalno? Allahu poslanik sa osam je ispreo, isprepleo svoje prste, ovako prste ruku, to inače ne treba raditi u džami osim kada postoji šta potreba da se da se nešto prikaže kao što je poslanik sa osvrme govorio o sahabima al mu'minu al mu'min kel bunjan je šuddu ba'duhu ba'dan pa, pa je svoje znači, prste preplav Allahov poslanik sa osvrme isprepleo svoje prste rekao umra je ušla u hađ ponoviši to dva puta ne, nije samo ove godine, nego za uvijek, za uvijek. Ali je došao iz Jemena vodeći poslanikove, sallallahu alaihi wasallam, deve. Zaklao je, uh, vodeći poslanikove, sallallahu alaihi deve. Zatekao je Fatimu bez ihrama, u odjeći u boji. Bila je, podvukla i surmu. Ali je to osudio, rekla je, otac mi je ovo naredio. Ali ja bi u Iraku govorio, znači nakon toga bi otišao u Irak i govorio, jeli, ili nakon smrti poslanika sa osaneme. Otišao sam Allahom poslaniku sa osaneme ljutit na Fatimu zbog onoga što je učinila. Tražio sam odgovor za ono što je spomenula u vezi sa njim. Rekao sam mu da sam osudio ono što je učinila poslanik. Ja sam rekao istino je rekla, istino je rekla. Šta si rekao kada si zanijetio hađ? Rekao sam Allahu moj počinjem obrede ili obred onako kako je počeo tvoj poslanik. Rekao je, sa mnom je hedi i zato se nemoj oslobađati i hrama jer je poslanik sa osvijem poveo hedij, a oni koji nisu imali, on je šta? Rekao im da se oslobode hrama, da im bude temetuo, a Alija je počeo, znači kako je počeo poslanik sa osvijem, pa je nastavio sa Kiranom. Deva je zajedno sa onima koje je dobio Alija iz Jemena i sa one, i onima koji su bile sa poslanikom sa osvijem, bilo stotinu. Svi drugi su oslobodili hrama i ošišali osim poslanika sa osvijem i oni koji su poveli sa sobom hedij. Kada je došao dan tervije, krenuto jeste dan, jel, osmi, Zulhidžet, Krenuli su prema Mini i zanijetili hađ. Allahov poslanik sa osreme je uzjehao i došao do Mine. Tamo je klanjao podne i kindiju Akšam, Jaciju i Saba. Ostao još malo dok, se sun, dok sunce nije izišlo. Naredio je da mu se na brdu nemiri postavi šator od krzda. Nakon toga je Allahov poslanik sallallahu sallam krenuo, a Kurejiševići nisu sumjali da je on boravio na Mešaril Haramu gdje su Kurejiševići stajali u džahilijetu. Krenuo je dalje i došao na Arefat. Kada je došao, zatekao je postavljen šator na brdo Nemiri. Sišao je u šator kada je sunce krenulo prema zapadu, naredio da mu se dovedu, da mu dovedu kasvo, kas, kasvu ili kasva, kasva, to je deva poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Doveli su je, krenuo je i kada je došao do dna doline, obratio se ljudima i rekao: Vaša krv i vaši imeci u istinu sveti su kao što je svet ovaj vaš dan u vašem ovom mjesecu, u vašem ovom gradu, Sve džahilijetske stvari bačene su ovdje pod moja stopala. Džahilijetska krv je poništena. Prvu krv koju poništavam je naša krv, krv Ibnu Rebija, Ibnu El Harisa, koga je jeli ubino, ubilo pleme Huzeinu. Džahilijetska kamata je poništena, a prvu kamatu koju poništavam je naša kamata, kamata Abbasa ibn Abdel Muttalibova. Ona je u istinu u potpunosti poništena. Bojte se Allaha kada su u pitanju vaše žene. Vi ste se njima oženili uz Allahovu garanciju, njihovi spolni organi postali su vam dozvoljeni Allahovom riječju. Vi, kada je o njima riječ, imate pravo da u vaše kuće ne ulazi niko sa kim niste zadovoljni, pa ako to urade, udarite ih, ali ne žestoko i zločesto. Njihovo pravo je da ih hranite i oblačite koliko, su vam, mogućno, koliko vam mogućnosti dozvoljavaju. Ostavljam vam nešto, ako ga se budete čvrsto držali, nećete posle mene nikada zalutati Allahova knjiga ili Allahovu knjigu. Vi ćete biti pitani o meni, pa šta ćete reći? Kazali su, svjedočimo da si dostavio, izvršio i savjetovo. Pokazao svojim kazi, kaži prstom ka nebesima i pokazujući prema ljudima govorio Allahu budi svjedok, Allahu budi svjedok i to je ponovio tri puta. Zatim je proučen ezan, a potom i kamet pa je klanjao podne namaz. Potom je proučen i kamet i klanjao je i kindio namaz između dva namaza nije ništa klanjao. Potom je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzjahao i išao sve dok nije došao do Arefata. Okrenuo je stomak svoje deve kasove prema stijenama, prema stijenama koje se nalaze na brdu, je li Rahme. Što ukazuje da nije se sunet penjati na to brdo što čini veliki broj hađija. A njihovo mjesto stajanja je stavio ispred sebe. Okrenuo se prema kibli, i stajao je na i se, stajao se dok sunce nije zašlo to je dok se žudilo, nije smanjilo i nestalo obrisa sunca iza sebe na devu tada je stavio u samu a onda krenuo kasu je zategao uzda toliko da se njena, da je njena glava došla do uzengije gestikulirao je rukama i govorio ljudi polako polako kada god bi došao do nekog pješčanog nanosa popustio bi devi malo uzdu da se popne i sve tako dok nije došao do muzdelife Tamo je klanjao Akšam i Jaciju sa jednim ezanom i dva ikameta. Između, znači došao je u jacijsko vrijeme. Klanjao je, jeli, ova dva namaza sa jednim ezanom i dva ikameta. Potom je uzjehao kasvu i išao sve dok nije došao do Mešaril Harama. Okrenuo se prema Kibli, dovio je učeći tekbire i tehlive. Ostao je tu sve dok se dobro nije rasvanuo. Krenuo je prije nego što je sunce izašlo. Iza sebe je stavio Fadla ibn Abasa, a on je bio čovjek lepe kose i bijela tena. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme krenuo Pored njega su prošle žene žureći na devama. Fadda je počeo gledati u njih. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je stavio ruku na Fadovo lice, međutim Fadle je okrenuo lice na drugu stranu i gledao. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme potom premjestio svoju ruku na drugu stranu, okrećući Fadlovo lice u suprotnom pravcu. Kada je došao do Muhasira, krenuo je malo, a zatim se uputio srednjim putem koji izlazi na veliko džemre. Kada je došao do džemreta, znači kada? Prvog dana, odnosno desetog dolhidžeta, odnosno e, ujutro na Bajram. Kada je došao do džemreta koje je kod drveta, bacio je sedam kamenčića izgovarajući tekbir pri bacanju svakog kamenčića. To su bili mali kamenčići, bacio je sa dna doline. Zatim je otišao na mjesto klanja i zaklao svojom rukom 63 deve, a ostale je prepustio, znači, Ali da ih zakolje. Dakle, Ali je zakao koliko? 37. Ali je učinio partnerom u svome hediju. Naredio je da se od svake deve uzme dio, stavi u posudu i skuha. Nije dvojica su to jeli, nije dvojica su jeli to, to meso i pili mesnu čorbu. Potom je poslanik s.a.v. uzjehao svoju devu, došao do Kjabe i učinio tavaf i fadu, znači hađski tavaf. Klanjao je u Meki podne i došao do plemena Benu Abdul Muttaliba, koje je napajalo hađije zemzemom i rekao izvlačite vodu sinoj, sinovi Abdul Muttalibovi, da se ne bojim da vam to ljudi neće preuzeti ja bi sa vama vadio vodu i pojio hađije. Znači, ako se poslanik sa sam pridruži, šta će biti? Svi će pohrliti, pa će ovi ostati bez jeli, ovoga fadla koga imaju. Dodali smo mu, zati, uh, dodali smo mu zatim posudu iz koje se napio sallallahu alaihi wa sallam. Ovako je Džabir ibn Abdillah opisao hađ Resulullaha sallallahu alaihi wasallame jer je boravio cijelo vrijeme znači na hađu uz Resulullaha alaihi salatu wasallam Mi ćemo sada početi govoriti znači o hađskim obredima hađ temetu a, jer hađ se može obavljati na jedan od tri načina ili da bude temeto, ili da bude qiran, ili da bude ifrad. Pa ćemo inša otala pojasniti osnovne propise koji se tiču e, načina obavljanja, iako je u principu, jeli, obredi su isti, ili ruknovi su isti, samo se znači razlika određene stvari koja se vrsta hađa obavlja. Nema sumnje da čovjek želi obaviti hađ onako kako ga je obavio Resulullah sallallahu alaihi wasallame, da bi na takav način njegov hađ bio primljen kod uzvišenog Allaha za ođel, s jedne strane, i sa druge strane da bi dobio svu a, e, a, e, potpunu nagradu koju smo spomenuli šta? U hadisma kada smo govorili o odlikama hađa. I to je hađ mebrur. Hađ mebrur je hađ koji se obavi, znači, bez šarijatskih prestupa, bez rasprava, bez griješenja i koji se obavi po sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame, kao i drugi ibadeti, kao i drugi ibadeti. Mi ćemo spomenuti ovdje, znači, kako se obavlja hač temetua, ukratko, i nakon toga ćemo onda ići, imat ćemo, znači, brojna pojašnjenja koji se tiču, znači, sami detalja pri obavljanju, jeli, pri obavljanju hađa. Pa ćemo pojaviti, znači, ruknove i vađibe, sunnete i slično tome. ko odluči da obavlja hađ prije nego što krene na put treba se pokajati stvoritelju te Tebara otala iskrenom teobom jer teoba briše ono što je šta prije teobe tako da krene na hađ a on nema grijeha koji su između njega i njegovog stvoritelja to s jedne strane sa druge strane treba nastojati da ljudima podmiri ono što im je dužan. Ako je kakvo nepravdo kada kome učinio, da mu vrati ono što mu je uzurpirao od njegovih prava ili njegove imovine, da vrati dugove ljudima, da popravi odnose sa svojim rođacima i općenito sa ljudima, jeli? da roditeljima nastoji krenuti na hađ, a roditelji potpuno zadovoljni sa njim i njegovim znači opođenjem prema roditeljima i da ostavi svojoj porodici znači dovoljno obskrbe da mogu preživjeti dok se on ne vrati sa hađa shodno svojim mogućnostima. To je prva znači stvar koju čovjek treba učiniti kada želi krenuti na hađ. Isto tako obskrba koju nosi sa sobom treba biti halal. Obskrba koju nosi sa sobom treba biti halal. Tako da ne bi u njegovoj obskrbi bilo nešto što je sumnjivo ili nešto što je uzurpirano od ostalih ljudi i ostalo pri njemu i nakon toga da znači dovede u pitanje svoj hađ ili da se umanji njegova vrijednost ili ne daj Bože da mu nikako hađ ne bude primljen je li a uzvišeni Allah najbolje zna od koga će li primiti njegov ibadet isto tako nastojaće da bude u društvu bogobojaznih ljudi sa ljudima koji će ga nasavjetovati ako pogriješi i sa ljudima koji ga neće navoditi na zlo. Jer hač nije turizam, kao što ga doživljavaju neki ljudi. Hač je ibadet prvenstveno. Ima u njemu primjesa turizma u smislu putovanja, vidiš mnoge stvari prvi put. To je sve usputno, međutim, to nije primarni cilj, niti je to, to, to cilj hađa. Cilj hađa nije da vidiš Damask, niti da vidiš Istanbul, nego je cilj hađa pokornost stvoritelju Tebara Kevoteana. Pa čovjek treba, znači, nastojati da je u društvu ljudi koji su bogobojazni. A ako može biti u društvu učenih, uleme ili drugi ljudi koji imaju šariatsko znanje, to je najpreće najbolje. Jer će sa njima sigurno na najpotpuniji način obaviti hađ. I bit će znači to put i način da njegov hađ bude mebrur. Isto tako, na putu se treba držati adaba šarijatskog putovanja odnosno adaba putovanja, oprostite, jeli, šerijatski adaba, kada je čovjek na putu, je čovjek kada je na putu, a potreba mu je sabor puno, puno veći nego koji mora imati u svojem mjestu boravka. Jer na putu uvijek ga presreću nekakve nedaće i nevolje, tako da čovjek mora saburati ovaj, i mora se držati, znači, etike putovanja. ihrami. Kada dođe hađija na mikat, će svoju odjeću. Okupati se kao što se kupa od dženabeta. Namirisat će se mirisom koga ima i isto tako će učiniti žene, bile u hajzu ili bile u nifasu. Ako ostane, znači, mirisana tijelo nakon mirisanja, neće smetati. Najbolje znači da miris ostaje na tijelu, ne na, ne na, ne na ihramima. Što se tiče žena, ovo vredi samo u slučaju da žena da neće ljudi ostati mirisanje. A ako zna da će, a to je je li, uglavnom tako, onda neće to činiti. Jer su Ajša radi Allah ta kaže kako bilježi imam Ebu Davud sa vjerodostojnim mladice prenoslaca da su stavljale a, esuk. A esuk, al mutajib, to je vrsta miska koga stavljala na čelo. Kaže, pa kada bi se ozdojila neka od nas, to bi curilo iz lice. Kaže, poslanik je sam to vidio i nije to osudio. No, međutim, one su bile u a, znači, devama, posebenima kao šator, koji zove Heudeđ. To se zove Heudeđ. One su bile tu, znači bile sa poslanikom, sam, tako da niko nije mogao ostati taj miris. Uprotivno, ako žena zna da će ostati ljudi miris, to nije dozvoljeno da stavlja miris. Potom će Potom će čovjek nakon kupanja a obuće i hrame. Obuće i hrame. A žena oblači i hrame kakve želi, to jeste njena odjeća u kojoj je došla, ili druga odjeća koju ima, tretiraju se i hramima, nema žena posebne i hrame. Imate danas muslimanki koje dođu na mikat i obuču žene sve bijelo. Ne bijelo je za muškarce, a nije za žene. Ili obuču jednobojno se obuku radi, jednobojno se obuku radi ovaj, da se raspoznaju. To nije sunnet za žene. Žena treba biti u svojoj odjeći. Ako se tada zadesi vrijeme farza, ako se tada zadesi vrijeme farza, klanja će farz U protivnom će klanjati dva rekiata sunan ul vodu. Kada završi to, nijeti će i hrame. Znači, ni oblačenje e, i hrama samo po sebi. Kada se i hram jele obuku, to nije, a, nije se tada ušlo u obred. Nego, znači, ima poseban nijet kada se ulazi u obred. Pa kada sjedne, znači, u svoju jahalicu, u autu, nijeti će, znači, i hrame zahvaljujući Allahu, donošeći tekbire, okrenut prema kibli, kazat će lebejke Allahume umraten. Allahu moj, odazivam ti se na umru. Ovo lebejke Allahume umraten, to nije nijet. Nijet je u srcu. Nijet je u srcu. I nijet se ne donosi za hađ riječima, iako jedan dio uleme, pa možemo kazati veliki dio uleme, smatra da se nije donosi na glas riječima, pa međutim, ovo je samo telbija ovo je vid talbije, došao u ovakvoj formi. Jer kaže, lebejke, lebejke Allahume, omrete. Ko bude u avionu, on nije ti znači kada avion najđe preko mikata. Kada najđe sa te strane preko mikata, a ako ne nailazi, onda otprilike znači kada bude u ravnini jednog od mikata, tada se nijeti. No, međutim, koja je u avionu, on mora prije toga obući i hrame. I zato je dobro da obuče hrame odmah na prvoj stanici gdje ima mogućnost, a ako leti direktno iz svoga mjesta, na primjer ako bi letio direktno iz Sarajeva za Džedu, onda neka obuče hrame u Sarajevu. Ili eventualno u avionu, kada bude negdje, znači, prešao Siriju, ušao u Jordan, ili ulazi u prilosku u Saudiju, znači da već oblači tada i hrame, jer mora nijetiti. A ne može Znači ako zanijeti bez ihrama, to je belaj. Tako da mora znači imati na sebi ihrame. Kada zanijeti umru, kazat će, izgovarat će telbiju. Lebejke Allahuma lebejk, lebejke la šarike leke lebejke, inna alhamda unijamita leke mulk, la šarike leke. I dići će svoj glas telbijom kada se uči Telbija, glas se povisi. Bio ti u avionu, bio u autu, bio u autobusu, nije bitno glas. Telbija se uči na glas, jer tel, tel, Telbija je kao ezan. To je simbol Islama, ne uči se to tiho. Nego se želi time, šta? Izdići Allahova riječ i teuhid, pogledajte ove riječi. To sve preveli smo na Telbiju. To sve riječi teuhida. To se izdiže podizanjem glasa. Jer kaže poslanik, sa došao je Džibril i naredio mi da naredim ashabima. Da glasno izgovaraju telbiju. Pa se telbija izgovara glasno. Ponekad eh, na početku se malo izgovara glasno, nakon toga vidite ljude u avionima već počinju da spavaju ili izgovaraju tiho. Telbija se znači izgovara povišenim glasom. A žena izgovara glasom da čuje samu sebe ili eventualno ženu pored sebe, znači neće više od toga dizati svoj, svoj glas. Telbija treba naročito dolazi do izražaja kada se mijenjaju položaji ako se ide recimo kopnom kada se diže i kada se spusta negdje i slično tome znači da se noć i dan kada se smjenjuju a i slično tome treba znači donositi telbiju žena donosi telbiju iako bila znači u hajzu ili u nifasu donosi telbiju to ne smeta znači telbija se prekida kada se počne sa tavafom To je kada je u pitanju temetje. Ko obavlja temetua. Ako obavlja kiran ili ifrad, kod njega je drugi propis. On pre, prekida telbiju. Kada? Bravo. Kad počne, znači, prvog dana, znači kada baca sedam kamenčića na Bajram, a Džemretul Akabe kada baca one najviše što smo kazali da je poslanik sasvim došao ono ondje gdje je bilo drvo, pa je bacio sad na doline, e tada kada počne, tada prekida telbiju, jer tada ima drugi zikra, to je šta? tekbir. Tada ima drugi zikr, to je tekbir i tada se prekida sa telbijom. Jest. Ulazak u Meku i Tavaf. Znači, ovo je sve po tačkama, a mi ćemo da nakon toga pojašnjavati mnoge stvari, znači vezane i finese, tako da ja sam mislio da ćemo moći hađ ovaj završiti do hađa, no međutim, treba će nam još toliko vremena nećemo moći završiti i nećemo ni žuriti, nama nije cilj da žurimo, nama je cilj znači da pojasnimo to, da se možda mm, ne širimo previše, da ulazimo u detalje i da ne detaljišemo tamo gdje bi nas, što bi nas moglo opteretiti, ali isto tako i da ne ostavimo znači pitanje nepojašnjenim. Tako da, ovaj, ići ćemo onim ustaljenim tempom, pa kada završimo, ako ne za ovu godinu, koristit za narednu. Ulazak u Meku i Tavav. Kada dođe u Meku, krenut će prema mjeseđu Haram i doći će do crnog kamena. Crni kamen je, je li to je taj ugao, je li gdje se nalazi crni kamen, to je u a, e, jugoistočnom dijelu, na jugoistočnom dijelu, je li taj dio je okrenut prema jugoistoku. crni kamen koji je došao iz ženneta o čemu nam sjedi had, svjedoči hadis poslanika sa Osaleme kod imama Tirmizije i drugi ovaj koji ima više puteva i koji druge pojačava i koji kaže Ibn Hajar i drugi će crni kamen svojom desnicom potom će je poljubiti dotakne crni kamen svojom desnicom potom poljubi ruku Crni kamen je prolazio kroz nekoliko faza u, u istoriji islama. Ako budete imali mogućnosti nabaviti sebi predavanja o crnom kamenu ili predavanje o crnom kamenu i o Hidžu Ismaila i još ne znam šta ima od predavanja, eh, nabavite to. Ja sam predavanja neka držao na hađu, ne znam tačno koji ih ima, uglavnom imaju ta predavanja. U njima je detaljno, znači pojašnjeno u crnom kamenu, ima korisni stvari. A ja sam vam ovdje donio samo jedan isprint da vidite ovaj crni kamen, pošto mnogo ljudi ne zna šta je crni kamen. Crni kamen izgleda ovako. Znači ovo je okolo okvir danas koji je srebrni, jer je tu postavljen, on je okvir. A ovo unutra, ovo je crni kamen. No, međutim, nije ovo sve crni kamen, ova crna masa. Crni kamen je ovo ovdje. Ovaj mali dio što ga vidite. I ovaj ovdje dio. I ovaj ovdje. I ovaj ovdje. I ovaj ovdje. Imate ovdje jedan. I ovdje jedan. Ima osam parčadi. Samo ovdje na sredini ovako. Tako da čovjek kada je došao ovako i dotakao ovu odavde, Ili ovdje rukom, jer to je, znači, to ide na milimetre. Koliko ćete drugi put da dotakneš, jel u redu? Znači, kada bi čovjek dotakao ovo sa strane, ovo je crna masa. To nije crni kamen. Nisi dotakao crni kamen. Kada dotakneš ovdje ovako, kada staviš prste, ko bude išao, vidjet vidi se tačno. Ovdje možda isprint, ja sam ga u boji printao, bolje bilo možda da je crno-bijeli, bolje bi se vidjelo. Kad dotakneš, znači crni kamen, tačno kada ga dotakneš rukom, e onda osjeti, znači da je to. I vidi se, dok pogledaš ovako, vidi se da imaju parčad, da se razlikuje. To je crni kamen. Ovo okolo nije crni kamen. I to većina ljudi ne zna. To ima ljudi ulema koja dolazi i doktori šarijata dolaze, ne znaju šta je crni kamen i šta je ovdje, šta je ostalo crnog kamena. Crni kamen je ostao samo parčalima. Dole je on u redu ispravan, no međutim to je ostalo gore. Jer crni kamen je udaran, razbijan i tako dalje. Uglavnom, ako zatreba, može se uvijek jeli, spustiti i doći do crnog crnoka, to nije sporno. No, međutim, sada što je ostalo, je samo ova parča, dobio sam parčat koji se nalaze nekako na sredini. Pa ko želi da dotakne ili da poljubi, mora poljubiti, znači tačno ovdje u sredinu ili dotaći rukom na sredinu, znači, a neće, neće to raditi sa strane, jeli, po ovoj crnoj, po ovoj crnoj masi. Dakle, kada dođe, dotaće svojom rukom crni kamen, potom će poljubiti ruku. A ako ne može, onda će pokazati svojom rukom, znači na crni kamen i donijeće tekbir. Ali neće tada poljubiti svoju ruku. Čovjeku je bolje i preče da znači, ne dolazi, ne prilazi crnom kamenu ako zna da će ljudima znači, činite zijet. A to je tako na hađu. Znači, od početka do kraja hađa je ezijet. I ezijet takvi vrsta i takvi boja koje nećete vidjeti ponekad možda u uličnim obračunima među ljudima. Šta se dešava? I kakav džehl kod ljudi vlada? Tako da čovjek dok vidi, dok primijeti znači kakva je situacija, najbolje da ne prilazi. Jer mora nekoga ezijetiti. I da bi došao ti do crnog kamena, to samo može biti keramet da dođeš do nikoga ne izjetiš i da se nakon toga prepovijeda. Uprotivno, moraš ti i gurati i, i, i laktom i, i, i čepati po nogama i mora biti znači ovaj razni vrsta uznemiravanja muslimana. Tako da čovjek dok to vidi neka ne prilazi. Ako vidiš da je slobodno, pa i ako je malo gužva ne smeta. Uđi, gužve će biti, no međutim, uglavnom to nije tako. I uglavnom je tu pa skoro nemoguće znači prići. Zato što ljudi zna, poznaju o crnom kamenu različite, znači, ovaj, priče i govore kako je crni kamen ljekovit, kako je, pa bereket čine te, teberruk, a teberruka nema od crni. Neka je dženecki kamen, nema teberruka od crni kamen. Šta je teberruk? Da potareš i da se tareš po licu. Teberruk je da potareš po poslaniku sa sam i da tareš sebe. Ali nije teberruk da gladiš po Ebu Bekru i potom po sebi. A tako nije ni po crnom kamenu to je batil i to je zabranjeno. Tebarruk biva samo onim što je dozvoljeno, znači da čovjek što je činio poslanik sallallahu alejhi ve selleme ili na način kako su ashabi ili činili nakon poslanika sallallahu alejhi ve a to nije prenešeno da iko radio o crni kamen. Iako je znači iako je džennetski. Ima predaja da je crni kamen da je to Allahova desnica sa kojom se rukuje ljudima na zemlji. Ti hadisi nisu vjerodostojni. Ova neispravni su ima od Ibn Abbasa jedna predaja za koju Ibn Taymije kaže da je ona vjerodostojna u tom kontekstu, ali kao riječ poslanika sallallahu alejhi nema, nema dakle ništa. Dobro kada čovjek pokaziva, ako ne može dotići, ne može dotići, pa da poljubiš ruku, nego pokazivaš, hoćeš li se okrenuti tijelom prema njemu pa pokazati desnicom, ili ćeš ovaj, onako u hodu, jer on ti dođe sa tvoje šta, lijeve strane, pa ćeš onako u hodu pokazati. Ima predaja kod Tahavije, kod imama Ahmeda i kod drugih da je poslanik sa osanem rekao Omeru, o Omere, ti si jak čovjek. Nemoj, kaže, uznemiravati ljude oko kamena. Jer kad dođe Omer, neće niko više biti kod kamena. Nemoj, kaže, uznemiravati ljude oko kamena, nego kaže, okreni se prema njemu i pokaži rukom. Okreni se prema njemu i pokaži rukom. No, međutim, ova predaja je daif. Ova predaja je daif. Došlo je pokazivanje. Kakvoća pokazivanja nije precizirana vjerodostojnim hadisima. Pa kako god čovjek da pokaže prema crnom kamenu, bilo da se okrene, jer kada se okrene, tada teško hoda, tada stane. I dok staneš, zaustavio si šta sve što ide. Ili te ljudi guraju, pa možeš lahko ovaj posrnuti, pa pasti. I nakon toga se ostavlja jedan dio slobodan. Pa ćete uvijek vidjeti kod crnog kamena, ljudi tu stanu i dižu ruke i dove i pokazuju, a nakon crnog kamena 2-3 metra bude slobodno. A pred crnim kamenom, znači, užasna gužba odnosno kolika je velika gužva. Pa je to neispravno. Ne znači stvara se bespredna gužva, nego jednostavno da se pokaže u hodu i da se nastavi dalje ići, ovaj nema nikakve, nema nikakve smetnje. Ima jedan hadis koji kaže tahiyatul bejti at tawaf da je tehijetul mesčit za kjabu da je tawaf. I to je poznato kod ljudi. Kaže kada uđem ne moram klanjati dva rek'ata prije što sjednem ako sam tavafio. To je pogrešno. Iako veliki broj fakiha kaže, no međutim ovaj hadis, kako kaže imam Ezejlej, hanefijski učenjak, kako kaže Ibn Hajar Raskalani, i to kaže šeha Albani drugi, kažu taj hadis nema la asla lehu. A hadiski stručnjaci kada kažu la asla lehu po naršte imam Ezejlej, misli da hadis nema svoga seneda, nema svoga lanca prenosilaca. Znači došla, došla hikjaja, to je hikjaja, jel u redu? Znači nije hadis od poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Tako da čovjek da vrede svi propisi koji vrede za Tehijetul Mesrid, za obične džamije, vrede tako što iza za i za Al Mesridul Haram. Pa će nakon toga, znači, nastaviti tavafiti i bit će znači, kjaba sa njegove, koje lijeve strane. Bit će mu kjaba, ne može biti drugačije, jer drugačije ne može tavafiti. Znači, ljudi idu u jednom pravcu i nemoguće je da se drugačije hoda, iako ćete vidjeti ljude koji prolaze kroz narod i idu u suprotnom pravcu. Znači, ovaj, a, vidjet ćete znači raznih neispravnosti. Kada dođe do jemenskog ugla, to je ugao koji dolazi prije to je ugao koji dolazi prije Hadžerul Esveda. Ili da kažemo, on je jeli prije njega, ali kada počnemo sa tavafom, nećemo dolaziti do jemenskog mi, mi počinjemo tavaf od šta? Od a, Esveda. El Hadžerul Esveda. No međutim, ako počnemo, možda ponekad ne možemo direktno prići pa da odatle počnemo zbog velike gužve, nego moraš otići kroz džamiju, proći s druge strane, pa da priđeš, pa da jedan dio ideš, znači imaš jedan dio, da kažemo, praznog hoda ili ono što se ne računa, dok ne dođeš šta do crnog kamena, odakle ćeš početi. Tada možeš vidjeti ili proći pored, pored jemenskog ugla, no međutim to se šta? To se ne broji. Jer se ne može početi Šta? odatle, nego se mora početi od crnog kamena. Odatle je najbolje, no međutim ponekad nisi u mogućnosti da tako priđeš, nego moraš otići prije, pa polahko ući, znači u tavaf, da bi mogao da budeš pred crnim kamenom, znači da budeš ovaj u tavafu, odnosno da budeš, da te ljudi, da te masa ne izgura, znači napolje, pa da opet ne moraš šta ići jedan krug da bi došao šta do, e, do znači, ravnine sa crnim, sa crnim kamenom. Kada dođe do, e, e, nakon toga, prolazi znači taj irački, kako oni kažu, irački taj ugao, pa dolazi do koga? Šamskog, pa onda ide do jemenskog, jeli? kako je Keaba, to je tako otprilike jeli, postavljeno. Kada dođe tog jemenskog, onda će ga dotaknuti. Vidjet ćete, znači jemenski, on je ovako stav je izlizan od prilike, vidi se da je nakon toga ponovo rađen, znači dotakne se, znači dotakne se rukom i nakon toga se ruka ne ljubi jer nema argumenta da je poslanik sa osanem poljubio šta? Svoju ruku. Učit će nakon toga što dotakne jemenski, ako može. Pazite, ni jemenski nije lako dotaknuti. Lakše je puno nego crni kamen. Ali u mnogo slučaja vidjet ćete, znači ko želi da dotakne, odma mora, pored, kada prođe onaj zid, Hidžu Ismail, što se zove, odma mora polako prilaziti kjabi da bi bio uz kjabu, znači da bi mogao dotaknuti, iako je teško. A žene ne trebaju tu prilaziti, iako je sunet i zadnji to, međutim, gužve su velike i može samo do vidjeti ezijete. Tako da je preče ovaj da nju neko ne ezijeti i uh, ovaj da, jer žene, žene znaju braćo izlaziti bez mahrama, sve sa nje spadne što ima. Znači, od, od gužve koliko ima, a hoće da ulaze tamo gdje je najveća gužva, onda na kraju završi, znači da ni mahrame na glavi ne. Učiće, Rabbena atina fi dunja haseneten, u fil ahireti haseneten, u kina azaben nar. U tom dijelu, tako je došlo u hadisu kod imama Ibn Hibbana i kod imama znači Ebu Davuda i drugi i kaže šeha Albani da ovaj hadis Hasan može proći inša da nema smetnje da se ova dova uči. I tako će činiti, znači, u svakom krugu. Kako je učinio prvo, kako je počeo, tako će u svakom krugu dok ne završi sedam krugova. To je, znači, šarijatski tava koji je vezan za, za, jeli, za e, tava Fokukjave u sedam dijelova. I sedam, znači, dijelo, ono sedam, sedam krugova. Ljudi, odnosno muškarci, će tavafiti mutabijan. Mutabijan. Ali Ritiba'a je da uzmeš gornji dio i hrama, da otkriješ desno rame i da ga provučeš ispod pazuha. I da ga ponovo prebaciš na lijevo rame ili na način već kako ga držiš, nije bitno, ali tako da desno rame ostane slobodno. To se zove elitiba. I to vrijedi isključivo za, za muškarce. Znači isključivo za muškarce. I tako ide koliko krugova? Tri ili više? Sedam. Ulema se razišla. Nije se ulema razišla. Sedam krugova. Svi sedam krugova ide otkriveno rame. Rame znači otkriva svi sedam krugova. I ide jermelu. Reml je ubrzano hodanje ubrzano hodanje, znači prva tri kruga hoda ubrzano. Neće pružati korak, nego samo brže hoda. Usitni korak je, znači brže ide, neće pružati, znači neće pružati korak, niti je remno kao što smatraju neke neznalice da idu da tresu ramenima. Tresu ovako ramenima, mislo da je ne reml, nije reml, je samo ubrzano hodanje i to se čini prva tri kruga, a ostala četiri je poslanik, sam išao normalnim hodom, kako smo spomenuli hadiskoga, džabira, di Allahu talanu. kada završi tavafom, klanja će dva rekiata. Dobro, šta je bitno ovdje sada prije namaza? Da pokrije rame. Ostalo rame otkriveno i vidjet će to ljudi griješi puno. Znači, otkrivenim ramenom i klanja. I ide na saj. I sve radi otkriveno. Nakon što ga otkrije, više ga ne pokriva nikako. To je pogrešno. To je pogrešno. Znači, otkriva se rame samo samo znači za vrijeme tavafa a nakon toga u namazu se rame mora pokriti, jer je to mekru da se klanja otkrivenim ramenom, a kod manjinskog dijela leme to čak kvari i namaz. Zatim će otići do, nakon znači što završi sa tavafom, ot, ići će da klanja dva rekiata a, nakon tavafa. Dva rekiata. Staće tako da između Kabe i njega bude Mekamu Ibrahimu. I to je sa one strane otprilike tamo gdje je bio znači bunar Zemzema, odnosno sa desne strane gdje je nekada bio Zemzem da se može sići, to je sada zatvoreno, toga više nema. I tu će klanjati dva rekiata. No međutim, isto tako jako teško. Jako teško. Ha. Pa ako vidi da ne može, ne treba se znači ovaj opterećavati, nego treba klanjati bilo gdje. Ako možeš otići iza, pa da ti tamo negdje iz džamije opet bude, ne da bude on sahanu dole, jel u redu? nego da budeš iz džamije, da opet bude ni tebe i Kabe, Mekamu Ibrahim, hajdi bereket. To, to je puno lakše i to se često može, a ako ne možeš to gdje god, možeš da staneš klanja i tamo gdje ljudi neće prolaziti ispred tebe, koliko možeš, i tamo gdje, i tamo gdje nećeš ometati druge. Jel u redu? I na prvom rekiatu se uči, kako je došlo u hadisu, kul ja eyuhel kafirun, a na drugom kul huvallahu ehad dvije sure koje potvrđuju tevhid Allahu Tebarake Oteala. Odricanje od širka i od kufra i u drugoj potvrda vahadanijeta Allahovog Tebarake Oteala učenjem sure Kulhu Allahu Ahad. Jer sura Kulhu Allahu Ahad je jedina sura u Kur'anu koja je od početka do kraja svaki harf vezana, vezana za stvoritelja Tebarake Oteala. Nema ni jedne druge sure koja u Kur'anu da, u sebi, da u sebi nema nešto drugo ili vezano za ljude, ili vezano za događaje, ili vezano za propise, no međutim, kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem jelid, volem julad, volem jekun lehu, kufuvan ahad, sva o stvoritelju Tebarake o Teala. Jer je cilj hađa jeste takva, pa je sigurno na ovom mjestu bilo lijepo da se znači uči ta sura, kako je učio Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Potom će otići i napiti se vode, zemzem vode, napiti se, znači nakon toga, i posuće po svojoj glavi zemzem vodu. Ovo nije došlo, jeste čulo ovo hadisu Džabira? Niste čulo. Ovo niste čulo hadisu Džabira. Znači ima detalja koji su izostavljeni. Tako da koliko god jedan asab prenosio, on je prenio detalje koje je zapamtio, koje je vidio, no međutim uvijek ima detalja koji su ostali. Pa ima kod imama Ahmeda predaja vjerodostojna, da je poslanik sa osram nakon toga otišao i da je pio zemzema i da je sasuo sebi na glavu, jer Džabir je lekao ovdje u hadisu, potom je otišao, šta? Nakon namaza. Šta je rekao? Dobro, neću vas koriti zato što je hadis bio dug. Otišao je, do, dotakne crni kamen. Nije spomenuo Džabir pijenje zemzema. Nije spomenuo, znači, Džabir. Ni autor ovdje nije spominjao, znači, ovaj eh, hadis. No, međutim, vidjeli smo hadis ima kod imama Ahmeda u njegovom usnedu, u trećem tomu, ovaj pri kraj trećeg toma ima ma hadis koji govori znači da je poslanik sa osame ovako postupio. Potom će ti dodaknuti crni kamen. Ponovo dotakne crni kamen i neće ga ljubiti. Neće ljubiti u stvari ruku. Dotakne crni kamen, neće ljubiti šta? Ruku kao što je činio za vrijeme tavafa. Jer nije došao od poslanika, sallallahu alaihi sallame, da je tako, da je tako činio. I ovim bi bio završen tavaf. Znači ovim bi bio završen tavaf jeli, i onim što slijedi nakon tavafa, to jeste dva rekiata i da se pije zemzem. Esai, bejne safa ul marva. Potom ide saji. Saji, a, sa u arapskom znači ići. Pa je to hodanje između safe i Merve. Nakon što je to završio, izlazi prema Safi. Izlazi prema Safi. Kada dođe do Safe, uči inne Safa wal Marwate min sha'airillah. Safa i Marwa su od Allahovi znamenja, od Allahovi simbola, časna mjesta. Ebdeu bima bede Allahu bihi. Počeću odakle Allah počeo. Kako je Allah počeo? Bravo. Inne safa wal marvata. Minša. Safa i marwa. Počeće odakle Allah počeo. Kako Allah počeo? Inne safa. Sa safom je počeo. Pa je poslanik, sa osaleme, došao na safu. Popio se na safu toliko da je vidio keabu. I danas se safa može vidjeti sa keabe samo između stubova, onako jedan mali dio ako staneš na mjesto, znači koje je podesno, može se desiti da vidiš jedan mali dio kjabe. U protivnom, u protivnom neće se moći vidjeti zato što sto stubovi, znači sve zatvorili. Pa će kazati la ilaha in Allahu wahdehu la, širi, la šarike lehu, lehu l-mulku, lehu l-hamdu juhi u jumitu, ohu ala kuli še'in kadir, ili lehu l-mulku, lehu l-hamdu, ohu ala kuli še'in kadir, la ilaha in Allahu wahde, enđeze wa'dehu, nasale abdehu, وهزم الاحزاب وحده tako je činio poslanik sallallahu alejhi ve selleme potom je dovio čime je htio nakon toga i to bi nakon toga ponovio tri puta ponovio bi znači ovu dovu koju je kazao i ponovio bi sve što bi dovio to bi isto ponovio koliko tri puta pa ovo ukazuje da je lijepo čovjeku da ostane na safi koliko mu prilike i mogućnost dozvoljavaju znači da se zadrži da a, uči da se znači popne na saf koliko može se popne na saf koliko može. No, međutim, koliko se sjećam od učenjaka četiri pravne škole iz njihovih mezheba, svi su složeni da se žena ne penje skroz na, na safu. Neko žena ostaje, znači, u podnožju sape, jer tu su često znaju biti gužve i tako dalje. Iako je desilo se jeli, proširenje safe i, i ovaj, o, jeli, proširenje kompletno i na spratove je to dignuto. Jeli, I dole samo je se desilo proširenje oko koga je nastala su velika razilaženja, znači, među lemom oko ispravnosti toga. Uglavnom, žena treba izbjegavati gužvu koliko može. Potom će krenuti prema mervi odajući. Znači, korakom ide prema mervi. Znači, između sape i merve ima otprilike oko 400 metara. Znači, neki 400 metara otprilike ima. Kada dođe između dva, imaju zelena svjetla. Jedno svjetlo i nakon njega možda stotinjak metara ili manje, ima drugo svjetlo. To, to rastojanje između dva svjetla, između ta dva znaka, trči. Znači, trči. Žurno. Znači, nije to samo ono da pruži korak, nego slobodno neka potrči brže, ne smeta. Tako da ne zijeti šta. Druge, uglavnom muškarci trče, žene ne trče. To, znači, pretrči i nakon toga kada dođe, ponovo stane. Kada dođe, znači, ponovo do narednog svjetla, stane. Stane. Kada dođe na meru, učinit će isto što je učinio na safi. Ali neće učiti ajet. Ajet se uči samo na meru prvi put. I kada dođe na meru, to se računa jednim krugom. <clears throat> Znači, od safe do merve se računa jednim krugom. Od merve do safe drugim. I tako sedam puta. Pa počne na safi, a završi na mervi, zato što je šta? Zato što je nepar, što je neparan broj, mora završiti na drugoj strani. I time bi znači završio sa sajem. Nakon toga skratit će svoju kosu ili obrijati. Ovdje je kraćenje bolje od brijanja. Mi govorimo o čemu? o temetu, jest, temetu hađu, o umri govorimo. Pa je ovdje kraćenje bolje od brijanja. Naročito ako je hađ blizu. Naročito ako je hađ blizu. Ko će im pojasniti ovo naročito ako je hađ blizu? Zašto smo kazali našto ako je hađ blizu? Pa ja sam došao na hađ, nije hađ nakon godinu. Molim? Može se umre učiniti u šervalu. Znači, baš tako, govorili smo znači, o mjesecima. El hađu ešhurum malumat. Hađ je u određenim mjesecima. Kazali smo da je to ševal, da je to zul kade i da je to zul hidže. Pa može čovjek doći u ševalu, onda ne bi smetalo da obrije, jer onako će ona rasti. Znači, kosa imaće šta? Iako je u ovom slučaju preče kraćenje od čega? No, međutim, ako, ako je tebi ostalo do hađa da izlaziš dan ili dva, pa obriješ, šta ćeš bijet na Bajram? Znači, nećeš onda imati E, znači praktikovanje propisa će biti znači otežano, nema šta brijati. Ali će opet morati šta? Obje, Čak neki kažu da čovjeka, dobro, čovjek koji je ćelav, nema ništa, nema nigdje dlake. Kažu neka pređe sa onim, sa bicem preko glave, onako samo forme radi. Međutim, to nije ispravno. Čovjek koji nema kose, nema šta brijeti, nema potrebe ići bicem preko glave, za njega je propis, jeli, jasan i njemu je propis olakšan. Tako znači da je ponekad dobro biti i bez kosi. Žena neće brijeti glavu. Žena ne brije. Žena ne brije. Žena samo krati, znači kosu, koliko je pilike, vrh, prsta. Znači neka 2 cm pilike da skrati uzduž kose. Ovdje ljudi rade pogrešno. Vidite tamo na, na Sapić, na Mervićete, vidite kad završavaju, izlaze, I svako ima makaze i uzme i ovako mu odavde jedan čupirak i odavde jedan i odavde jedan i kaže idemo sljedeći. Po čupirak mu uzme. I to je kraćenje i to je Allahu. Pa ovo kraćenje ko se ovdje li badite ili nije badet? Pa i badet, pa ne može bez toga, ne može potpuno umri bez toga. Moraš skrati, to je i badet sada, nije to šišanje e, po tvojoj volji, hoćeš ili nećeš. Kada bi ti svoje dijete postao kod frizera, da ga frizer ošiša i frizer mu uzeo sa tri strane po čperak i dao mu pet maraka, Bil ti bio zadovoljan tim šišanjem? Ili bi rekao lahavla u laku ila billah? Pa dobro, kako onda možeš biti zadovoljan da Allah to primi od tebe takvu igru? Sa, počuperak sa strane. Tako radio po, to kraćenje, tako radio poslanik sa osram? Nego se krati, znači, sa cijele glave. Sa cijele glave šišanje. Bilo mašinom, bilo šišanjem i tako dalje. Da nešto ostane sitno, ono što je sitno, neće smetati. Je u redu? što je sitno neće smetati. No međutim, ovaj mora biti uglavnom jeli kraćenje sa cijele glave. Nakon toga što je skratio kosu, oblači svoju odjeću. Oblači svoju odjeću. Znači, on je mu temetija. On je čovjek koji nakon umre, naslađuje se Allahovim blagodatima svim, pa čak i sa svojom suprugom, do osmog dana Dhul Zulhidžeta, kada treba krenuti na hađ, ili kada počinju hađski obredi, kada se izlazi na minu. Pa zato je zovemo Temetija. Onaj koji se naslađuje, znači, ima znači, tu povlast da se naslađuje. Skida svoje hrame, za razliku od čovjeka koji obavlja Kiran ili Ifrad. Kod njega nema ti propisa. Kod njega je drugačije, vidjet ćemo. Znači, on skida svoju odjeću i ostaje, znači, u svojoj odjeći dok ne bude nije tio hađa i on u tom momentu nije pod obredima. On u tom momentu, znači od, od, završene umre, kada obuče svoju odjeću, do hađa on nije u obredima, za razliku znači od druge dvojice. Nakon toga dolazi osmi dan Zulhidžeta Teruja. To može biti vremenski period duži, može biti dva mjeseca i sedam, osam dana, jer ako je na početku ševala, a može biti sve kraće od toga pa do istog dana. Znači, ovisno je li kada je čovjek došao u Meku, kada je došao hač. I nakon toga osmog dana izlazi na min. I tada počinje hač. Tada počinje hač, ovo je dosada, znači se bila umra. Pa ćemo inšalno tala o hađu i o propisima hađa, o izlasku i nakon toga što slijedi govoriti u našim narednim druženjima. Nema Allah, te barak, tala da nas pouči našoj vjeri. sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da nas učvrsti u praktikovanju Islama Allahu ta'ala ana. sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Mi ćemo imati, braćo, možda su ostale neke stvari, znači, nejasne. Spomenuli smo globalno pitanje tavafa. Šta je uvjet za tavaf? Moram li imati abdest za tavaf? Ne moram i kako se tavafi? A, šta se dešava kad čovjek izgubi abdestu tavafu. I mnoga druga pitanja, znači koje se tiču sa, samih ovih e, pojedinosti, šta čovjek smije raditi u ihramima, šta ne smije, šta mu je to zabranjeno u ihramima, zašto treba iskupiti se. O tome ćemo ih odkad kad budemo govoriti, znači podrobno. Ovo je sada bilo samo, znači korak po korak, onako da imamo nakon hadisa džabira, da imamo predstavu kako to izgleda hađ, a nakon toga ćemo govoriti znači, o svakom od ovih detalja a, e, po, po na osob, a, e, znači nakon tog jednog općeg pregleda koji imamo. Onako ima pitanja, znači, vezanih, ne smeta, ali nemojte požurivati ono, znači, što nije detaljno pojašnjeno, tome će biti govora. Ne znam, u to ulazi ovo, baš, samo kad se dođe, se može odgoditi to, znači, recimo, došli smo i neću odmah dobavim muru, sad će kao, ne znam, dva, jedan od dva namaza, recimo, ne znam. Niko Nikakve smetja nema. Samo moraš ostati hrami. Pa dobro, zar je, zar je a, logično da čovjek dođe i putuje 18 ili 20 sati, ponekad put naporan i došao tamo u džedu i od džede onda počeo njegove avanture od čekanja autobusa po 12 sati i ljudi iz džede do Mekke ponekad putuje autobusom 12 sati. 12 sati putuješ 90 km. Znači, to je negdje pješce kada je malo brže išao, to, to bi se moglo preći. Znači, pješce ko može pružiti korak, to je pješ, prešao. Znači, i dođe umoran, i nakon toga ide niti može znači usred tavafa da sjedne i ne može dalje bilo ljudi koji su odustajali od umre počne sa umrom i odustane ne može dalje nastaviti ne nego dođi smjesti se ostavi svoje stvari zato ibn Abidin kad je govorio rahimehullahu teala o svojim hašijama hanefijski učenjak kada je govorio o ovim stvarima kaže dođe u Meku i svi učenjaci kažu počinje sa tavafom ne ne kaže ode ode u svoje mjesto i ostavi svoje stvari smjesti se lijepo i onda će ići na tavaf znači ukazao na jednu jako bitnu činjenicu za to je šta da se, znači čovjek prvo smjesti, pripremi se, istušira se nakon toga, je li? normalno pazi da ne čini ono što je zabravljeno pri tuširanju, mirišljiviš, e, sapuni, šamponi i tako dalje, no među, osvježi se, ospava saha dva vremena i nakon toga kada uđe u kjabu, da osjeti i kjabu, da osjeti i svoju umru, da osjeti i Allahu te barak je otala. I ovo vam liči najviše na čovjeka koji je došao umoran i stao na namaz. Kažemo ne, ako ima vremena, odmori se prvo, E, lijepo znači istuširaj se pa nakon toga stane namaz da osjeti znači ljepotu ljepotu namaz jes je da nam neko drugi obrije glavu da neko drugi obrije glavu jeste ne smeta ne smeta to pitaš iz razloga što njemu je zabranjeno da brije jeli Čovjek je zabranjen da obrije, znači svoj glavu. Čovjek da, jedni drugima ljudi briju, znači neće smetati. Jedino, znači, tada mora paziti kada stavi ovaj, uh, kada stavi ljudi briju glave i stave mirišljiv sapun ili šampon na glavu da lakše obrije. A to je stavio prije čega? Prije brijanja. Pa je tu problematika. Jer si već stavio miris na sebe prije nego što si šta? Skinuo ihram prije što slobodio ihrama. Pa bi to bila, tu bila problematika. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك